mukenyezi seruka hmm. abantu barantungeje ntutseho emu barantungeje pe ngo inkokokazi ntibike isake ikiriho seruka ikiganiro mukenyezi seruka cy'uno munsi kikaba kidushikana muri zone igenda ni muri komine mugongomanga mu ntara ya bujumbura aho tubayagira ibijyanye n'imigambi y'iterambere abakenyezi bo muri ako karere bikorera kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo gutyo abakenyezi bakagira iteka mu ngo aha tukaza kwerekana ingene abo bakenyezi bakora iyo migambi akamaro bibafitiye n'ibibazo bagira tukaba tuyaga n'abakenyezi bo mu runani rw'abakangurira amahoro basanzwe bahimiriza abakenyezi gukora imigambi yo kwiteza imbere babifashijwemo na Onifam igisata cishiramwe mpuzamakungu kiraba ibijyanye n'abakenyezi hamwe n’ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu gihugu ikiganiro mukenyezi seruka uno munsi kikaba kiremeshejwe nanje Didier Niyonzima subiye kubaha ikaze hewe washitse aha ni ku isanganiro ndiyo ku bwayo mariya ni umukenyezi asanzwe aba muri zone igenda muri komine mugongomanga ni umwe mu bamaze guhabwa inyigisho n'abakenyezi bo mu runani rw'abakangurira amahoro z'ukungene umukenyezi ashobora kwikorera imigambi imufasha gutera imbere avuga ko asanzwe akora ibikorwa bitandukanye bimuteza imbere nko kudandaza ubushaza no kurimira hamwe n'abandi akanasigura ko uburyo akoresha mu gutangura iyo migambi ari ubwo agurana mu ishyirahamwe abanza kuvuga ko bimwe mu bishobora gutuma umukenyezi ahohoterwa mu rugo ariko amatezi iby'umugabo azana jewe nitwa nde ku bw'ayo mariya ayo mashyirahamwe dukora kugira turabe ko tukora umukenyezi atera imbere n'ibyo byose byakagaye umugabo ujya ushobora kumusaba byose nk'uwahiye usaba akunyu usaba agasabune n'utuvuta ibyo baratwigishije nyine twokora kugira twiteze imbere urashobora ko tujya mu mashyirahamwe tukaziganya tukaguranana uri nk'umukenyezi ushoboye gukora mukaziganya hagahera nk'amezi nkangahe uraheza ugashobora gusaba ingurane usabye ingurane urashobora guhera ku gatahe gatoyi dufate nk'ubu buye twebwe turagerageza kwigisha abakenyezi bagenzi bacu nyine bokora kugira biteze imbere mu rugo nk'ubu ku bwawe usanzwe uri mu ishyirahamwe risanzwe riraba ibyo bikorwa bijyanye n'iterambere ku mukenyezi mbega iryo shyirahamwe bwe musanzwe mukoramo ibiki mukoramo ibiki mukora gutungira umushinga mutu kwiteza imbere mu bijyanye n'ubutunzi jewe nk'ubu ndakora ibikorwa byinshi narashoboye gutangura karaha nararangura ubushaza gatonora urumva waguranye nko mu ishyirahamwe barashobora ubu tugeze ku rugero ushobora no kugurana nk'amahirwe ibihumbi mirongo ingahe mu ishyirahamwe mugabo ariko ntituratera imbere cyane turakeneye abadufata mu mugongo kuko ntitungana abakenyezi baba bari mu ishyirahamwe hari abo usanga atako bifashe tugashaka ko twokwisununura tugeze kuronka n'abadufata mu mugongo biba byiza cyane uti rero muragurana n'amafaranga hama mugashobora kurangura ibyo mushobora kudandaza mbega iyo muguranya ayo mahera mu mashyirahamwe mweza mukayariha gute hari inyungu mutanga bimeze gute urumva iyo twaguranye mu ishyirahamwe hariho ingingo ibara tuba twaragiye inama tukavuga ingene umuntu yokunguka nk'aho turunguka amahera icumi ku ijana waguranye nk'ibihumbi icumi baca wunguka igihumbi kimwe ugatanga ibihumbi cumi na kimwe haheze ukwezi iyo haheze amezi abiri urashobora gutanga inyungu y'ibihumbi bibiri urumva uhereye no ku gatahe gatoyi turabereka ingene bokwiyungunganya bakajya barasununura agatahe biradufasha cyane yego ibyo rero mukaba mubifashwamo n'abakangurira amahoro yego cyane baratweretse two twakuyungunganya kugira ngo umukenyezi ku bwawe rero uti iyo migambi yo kwiyungunganya mugashobora kugira icyo mukoze kugira ngo muyiteze imbere mu bijyanye n'ubutunzi eh, biratuma mwebwe nk'abakenyezi mugira agateka mu rugo mugaseruka yego cyane igituma biduha agateka tukaseruka ubwa mbere hoho ni umuntu afise amaganya cyangwa atacu waronse ugaburira abana kirumvikana ko atari n'agateka uba ufise uba uhageze aho ushobora kwigurira igitenge ugaseruka mu bandi urumva ko uba ufise agateka nyine yego cyane imbere yo kutuyagira ku bijyanye n'imigambi y'iterambere bikorwa n'abakenyezi abapfasoni kajambere Melania na Adeline ntibanyugwa basanzwe arabakangurira amahoro muri komine mugongomanga bafasha mu guhimiriza abakenyezi kwikorera imigambi y'iterambere baratubwira icyatumye bafata ingingo yo kuba bakangurira amahoro hama turagira umugambi n'abagenzi nyine dushoboye guhura tukabiyaga twese dusangane ingorane ca hamwe kugira ngo turabe ingene twashobora kurwanya ayo mabi Ibyo bikorwa ukora nk'umukangurira amahoro ubikora guteye ubigenza gute eh, ibyo bikorwa ukuntu ndabikora aho tubaye habaye amatati mu kuyakora mbanza guhamagara abo turi kumwe nkabumvisha ntibujya turafise ingorane zimeze uku nuku nuku hano tukajya kubona gutatura amatati eh, turi kumwe n'undi mukinyenzi na wenyine ni umukangurira amahoro mukinyenzi ndabaramukije Eh, ndabara mu kicenanje ye nitwa kajambere merani nkaba amahoro muri komine mugongomanga mwebwe ku bwanyu ni kubera iki mwahisemo kuba amahoro hano mu ntara ya bujumbura jewe mu ntango zo kuba umukanguramahoro ne natanguye n'amashirahamwe kuva kera amashirahamwe agitangura hanyuma kubera twabona ingorane ziri mu ngo mu miryango abantu bakaza bakanyitura imbere y'igihe iryo zina ry'umukanguramahoro ryazanywe na onifama hama baratwizigira baradutohora mu bandi kubera babona twari dusanzwe dutunganiriza abandi tukabafasha mu ngorane bafise hanyuma baraduha inyigisho zo gutatura amatati bidaciye mu gikenke ziradufasha ubu rero ico ni gisa yuko ari nk'inkoni twishimikiza idutuma dutunganiriza abatase mu ngo canke mu miryango umukangurira amahoro kajambere Melania avuga ko abakangurira amahoro baha abakenyezi intumbero yo gukora imigambi mito mito bakabereka ingene bategura imigambi bifuza kurangura kugira ngo bagire icyo bashitseko aranavuga ko hari abamaze gutera imbere kubera ibyo bikorera ngo mugabo hari n'abandi bakiri inyuma ngo kandi intambwe iracari ndende intambwe iracari ndende kubera hajya iterambere n'urugendo hariho ababyumva amaze kwisununura bamaze gutera imbere n'abandi bakiri inyuma kuko uwo ari mu ishyirahamwe yabipfutse hariho abakenyezi bagize amashyirahamwe ukabona ibikorwa bakoze kuko nabyo bituma umugabo n'umugore bashobora kubana neza abana nabo bagashobora kuronswa indero nziza erega abakenyezi barashoboye mu kwerekana ko bashoboye mbere nagira ndaguha akarorero nko muri komine kanyosha abakenyezi b'abapfakazi baraharuye ibarabara riva hajya ku ikaburimbi gushika ku ikomine kanyosha rikagenda gushika no kumuyira ugiye muragenda murabe usanga ari barabara ry'akarorero ritagiramo ikinogo bakoze neza cyane mu kwerekana ko bashoboye abakenyezi rero barashoboye nta bikorwa badashoboye gukora ibikorwa by'abagabo barabikora ni uko ahubwo bafite udukorwa twinshi cyane tubazingira ibikorwa bakora ntibiboneke imbere y'abashinga ntayo hama ku bijyanye rero n'imigambi tuvuge mito mito bikorera ku kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu bijyanye n'ubutunzi hoho byifashe gute mwe nk'abasanzwe babafasha eh, twe nk'abasanzwe babafasha ntitubafasha ngo tubahe amafaranga kuko natwe ntayo dufise mm. mugabo turabafasha mu kubaremesha no mu kugirisha amanama tukababwira yuko umukenyezi ahari hose igikorwa cyo kwiteza imbere ari rwiwe uwo mukenyezi ari mu ishyirahamwe yogerageza ntaherane umukenyezi ari mu ishyirahamwe yogerageza akumvikana n'abandi umukenyezi ari mu ishyirahamwe yogerageza agasaba akadeni kamuteza imbere kandi akakariha neza akagerageza kwikenura ntabe masikini nk'uko uwo mubyeyi yabivutse agerageze kwerekana icyo ashoboye nawe agerageze kudasaba kuko ubu uye abagabo bari basigaye bavuga ngo abakenyezi mu gitondo ni obere ku mugoroba naho ni dokimantasiyo icyo rero kiratuvuna intege cyane twebwe abakenyezi urumva ko bari bamaze kutubwira iciro ry'umugani nzorara ntetse abana kugira bafungure kugira ngo nanjye uwo mwanya nzobe ndiko ndakora iki gikorwa kindi ubu rero barazi kwipanga kugira ngo bamenye ingene biteza imbere ntibame basabiriza mbega ahanini muri ko muraraba ahanini mu byo basanzwe bakora mu migambi basanzwe bakora abo twabonye batubwiye ko bakora ibyo kudandaza n'ibyo kurima ahanini ibyo bakora kugira ngo biteze imbere n'ibi n'ibikorwa ibyabo ubu abakenyezi baramaze kwerepfuka bararima bararima bararondera nk'ako gatahe ako gatahe iyo baguranye mu ishyirahamwe bakagura imbuto bakagura amase hagapfa amatera akavi gatoya cyane kugira ngo ako kavi mu mezi atatu azoshobore kwiteza imbere azoshobore kugura nk'agatenge azoshobore kugura ka kunyu uwo munsi basi uwo mugabo uwo munsi abona yuko ataco yamwatse niyaba yimbuye utwo yarimye mm. eh, abadandaza nabo arashobora kwerekana yuko eh, uwo munsi yaguze umunyu yaguze agasabuni yaguze utuvuta atasabye uwo mugabo wiwe uwo mugabo wiwe akaraba mu gitondo ko hari ico amubaza akabura nawe akagira ati mbega ko ataco wambajije hari abifise agaca ati jewe nanjye naragerageje naragize utudu natandagije twatundi ndandatsa narose akanyungu mu munsi nabigutse ndabifise uwo mugabo rero akabona ko nawe nyine ashoboye hari ahamwengerereza agataye yabishoboye uwo mugabo cyangwa akamurekura akabona yuko ibikorwa ariko arakora bifasha mu muryango eh. mu bakenyezi twavuganye batubwiye yuko kwikorera umugambi w'iterambere bigatuma nk'udufaranga bibaha iteka n'itekane mu ngo mwebwe niko mubibona byo ni tubibona cyane kandi niko twabigishije urumva iyo amaze kugira icyo ashoboye mu rugo akamara kuronka ibyo bifasha mu muryango umugabo arabona ko ashoboye nawe nyine akamuha agateka akwiye za nduru zikagabanuka ega induru kenshi zikoma ku kubera mu gitondo avuga ntiwampaye ay'umunyu ntiwampaye ay'isabune reka n'ayikaye ya wa mwana aca ku ishuri ntiwasitse uyatanze urumva rero agaca abona yuko mu mutwe umugore ari uwo gusaba amafaranga gusa atakindi ashoboye mugabo mu gihe abonye yuko ibyo yabishoboye arabona nawe nyine ko ashoboye akamuha icubahiro bakubahana bakajya inama n'ingingo mu rugo bagatunga umuryango bakarera abana neza urazi yuko iyo batabanye neza n'abana ntibabaho neza iwasheya kaboma icaliwo cilibondo nanasinga nimbuli maruko ugatea nibutse mube mwese muri ko muratwumviriza ko ikiganiro ari mukenyezi iseruka ikiganiro cy'uno munsi kikaba cyadushikanye muri komine mugongomanga y'intara ya bujumbura tukaba turi ko tubayagira ibijyanye n'imigambi y'iterambere abakenyezi bo muri ako karere bikorera kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo gutyo abakenyezi bakagira iteka mu rugo ndiyo ku bwayo mariya umwe mu bakenyezi bamaze guhabwa inyigisho n'abakenyezi bo mu runani rw'abakangurira amahoro z'ukungene umukenyezi ashobora kwikorera imigambi mufasha gutera imbere avuga ko abakenyezi bakibuzwa kujya mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere aho aherereye ubu ari bake bivanye n'ukuntu abagabo babona inyungu umukenyezi agira mu kujya mu ishyirahamwe ryo kwiteza imbere agatera akamo abakenyezi batarajijuka kurabira ku bandi bamaze kwiteza imbere bwa mbere umuntu aziganye icyo afise muri duke bafise bashoboye kuronka nk'ikibafasha kugira baronke twisununuye gatoya bakagira nk'umutahe bakagira icyo bimarira nacyo cyo baciza ku mukenyezi umupfasoni nyandwi anne marie arongoye abakangurira amahoro mu ntara ya Bujumbura atera kamo abakenyezi bose kwijukira kujya mu mashirahamwe yo kwiteza imbere bakagira icyo bamaze mu ngo ngo kuko ari naho baba bariko bakinga amatati yo mu ngo ngo kandi naho bajijura abakenyezi ntibarabashikira bose ega ntiwumve ngo turabajijura ntiturabashikira bose mu gihe tuzobashikira bose ngira ngo bizogabanuka ibyo. kandi niyo tugirishije amanama ntibaza bose umwe uwaje mu nama aragenda akabwira uwundi akazoza hanyuma nawe ntasibe akazogenda akabwira uwundi urumva ko impinga ikiri ndende mugabo twe twibaza yuko tuzogerageza kubashikira bose gushikaho umukenyezi wese yava akagera azotegerezwa kwiteza imbere azoshobora kwiteza imbere azogira icyo mu muryango Eh. nari mu batera akama kahe kumbura yuko baratwumviriza haba ba hano mu ntara ya Bujumbura ikana bari mu yindi mihingo y'igihugu kugira ngo kumbure bashobore kuhiteka bafatiye ingendi yayo jewe ntera akama abakenyezi bose bo muri iki gihugu na cyane cyane abo muri iyi ntara ya Bujumbura yuko boja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere yuko bogira icyo bamaze mu rugo ariho boba bari ko barakinga ya matati yo mu ngo kuko uraza abo mu ngo batase n'ababanye ntibaryama birateba bigashikira n'igihugu cyose n'ikomine n'igihugu cyose bigaca rero biba ibintu bitameze neza muri iyo ndara nsabye rero yuko umukenyezi wese yogerageza akitunganya akitunganya mu rugo akaraba yuko yoshobora gukorera urugo mu gukorera urugo naho ni kwa kuja mu mashirahamwe akarondera ibimuzomufasha kugira ntiyamasabiritsa ntiyamateze amashi imbere y'umugabo ntiyamateze amashi mu ikomine ngo ni ntawo nikora kuko umukene akena umutima agakena mu maboko eh, afise amaboko n'umutima aba afise byose abagabo nabo kugira ngo bafashe abakenyezi gukora iyo migambi y'iterambere mwebwe mubatera akamakahe kuko hari abo usanga bataragijuka bakavuga ni umugore wanjye sinamurekaga mu majya yiruka hariya na hariya ngo ariko aradandaza agafata ingendo ugasanga ntamworohereza mubwe mubatera akamakahe jewe ntera akama abagabo bose bo muri iyi ntara yuko bofasha abakenyezi mu kubarekura bakaja muri utwo dukorwa two kwiteza imbere mu kubarekura bakaja no mu matora hageze amatora bakaja gutora kandi bakitoza kugira ngo bakore ibikorwa by'igihugu kuko abakenyezi barashoboye Diomede ndabahinyuye arongoye komine mugongomanga amenyesha ko imigambi y'iterambere abakenyezi bayitabira ngo kandi hari amashyirahamwe menshi y'abakenyezi muri komine arongoye abanza kutubwira ko intwaro ikorana neza n'abakenyezi bari mu runani rw'abakangurira amahoro bajya bakangurira amahoro dukorana neza erega tudakoranye ibyo ntwara byungora barya eh, nibo kenshi iyo bahashika n'iyo arabashitse ngaha nabumvirije nkabona ntibahuza ndabikora ko ngo twumvirize uyu muntu arabatashitse ngaha nyine hari ndabikora ko hariya ku mitumba kandi genda muturabire ibi bintu numvise aha n'aha bagaca bagenda muri make rero bajya ni urwego nkoresha Eh, kugira ngo ingo zibane neza muri make abantu ku mitumba babane neza ku bijyanye n'ubutunzi hano muri komine mugongomanga mbega ku bintu bijyanye n'imigambi y'iterambere ku bakenyezi mubona abakenyezi babyitabira birahari bimeze gute muri rusange eh, imigambi y'iterambere eh, abakenyezi barayitabira cyane urabye nk'amashyirahamwe menshi ari muri iyi komine ni abakenyezi usanga ari bari muri ayo mashyirahamwe rero n'amasosiyasiyo twemerera hano kandi iratuma abantu baca ubwenge hariho kera aho umukenyezi wasanga ari umuntu ari hariya mu gifuri ariko umukenyezi amaje kwijukira ayo mashyirahamwe usanga umupfasoni aciye ubwenge rero iyo umuntu iyo banze guca ubwenge bica bibafasha mu kwibeshaho kwabo mbega musitanteri hoba hariho abakenyezi bataratahura akamaro ko kurangura imigambi y'iterambere nimba bariho mu batera akamakaye sinavuga ko abakenyezi bose muri mugongomanga bamaze kwitabira uwo mugambi haracariho bamwe bakiri inyuma bateze imbere n'imiryango yabo gutyo abakenyezi bakagira iteka mu ngo tukaba twari ko tuyaga n'abakangurira amahoro bo muri komine mugongomanga mu ntara ya bujumbura ndabashimiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi shimira n'abo twayaze didiye yonzima nzima nari ndemesheje kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha cyari ikiganiro mukenyezi iseruka mukenyezi iseruka ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro